Grupanezzo pli altigas genetican fortichetson. Ec se individuoi ne havas proprain idoin, la membrezzo en gruppo, povas pli altigi la survivain chansoin, cae la chanson pludoni siain proprain genoin. Tion montras nova studajo. Shaina altruismo, mal egoismo ce la educado de idoi, de aliai ge patroi, lautio estas explicebla per natura selectado, char per tio la propra genetica fortichezzo povas cresci. Ce multai bestai socioi, la bestidoi estas prisorgatai cae gardatai, ne de ge patroi, sed de aliae grupanoi, diras Austra esploristo priconduto, ce la Universitato de Perno, en Svislando. Dum temas ancora oprige fratoi, la evoluo de tia prisorgado de fremdai idoi, estas facile explicebla per selectado inter parensoi, nome, la pludono de la geneticae etsoi funccias trans plenae gefratoi same efice, ciel proprae idoi. Laula simulae modeloi tamen, existas biologia clarigo, cial prisorgantoi educas ancau ne parenzain prisorgatoin. Tio exemple ocasas se ili devenas de almigrintai grupanoi. Tio ocasas en multai socioi, de sociae insectoi gis homoi. Tiam la pli grandigio de la gruppo pli altigas la proprain survivain chansoin. Citie do efficas la individua selectado. Ciu el ambau selectai mecanismoi regas en gruppo, tio dependas de la circauanta medio, diras la esploristo. Sub favorai mediai condicioi, la parenza selectado havas grandan signifon por la ec esto de altruisma conduto. En dangera medio tamen la parenzezzo ne ludas grandan rolon, por la evoluo de altruisma helpo en la educado de idoi, diras la esploristo. Tiam, nome, la avantaggio de propra securezzo, per la helpe de cun laboro pli altigita grandezzo de la gruppo, estas pli grava por la evoluo de nege patra prisorgado de la idaro. Ancau la agio de la individuoi cetio ludas rolon. Ciu ili plei bone pli altigas la propran fortichetson per altruisma agado, do che ili prisorgas la pliuna in membroin de la gruppo, cae tiel pli altigas la grandezon de la gruppo? Au ciu ili forlassas la gruppon por generi proprain idoin? En medio, cun bona offerto de nutrajoi, cae cun malmultai vorai concurantoi, la individuoi, cele al maximumigo de sia genetica fortichezo, laueble frue forlassu la gruppon. Ali flanche en dangere medio, ili forlassu la gruppon nur en pli alta agio, por plenumi dum pli longa tempo altruisman prisorgadon de idoi en la origina heimo.